Tevosul, znate šta je tevosul? Kada se, znači, čovjek približava nekome preko nekoga. To je tevosul. Tevosul preko poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Tevosul u šerijatskom značenju a, znači približavanje stvoritelju Tebara Kevoteala pokornošću njemu čineći ono što je naređeno i ostavljajući ono što je zabranjeno. Ja, ejuhal ladine, amenu teku Allahe, obtegu ilaihi il wasila. Obtegu ilaihi el wasila. O vjernici, bojte se Allaha i nastojite da mu se umilite, da mu se približite. To je taj osilet, približavanje stvoritelju, te barake, o te ala. A osilet je u isto vrijeme ima i značenje posebnog mjesta koje je u džennetu pripremljeno za našeg poslanika, sallallahu sallam, kako je došlo u hadisu da je Resulullah sallallahu sallam rekao a, tražite od Allaha meni el vesile. Kaže, to je mjesto u džennetu, ne pripada nego jednom od njegovih robova, kaže, ja očekujem da će meni biti dodijeljeno. Pa kaže, ko meni bude tražio vesilet, zaslužuje moj šefat da služe moj šefat. Tako došlo kod muslima u Sariju. U Buhari se kaže, a, ko kaže ono što je rekao mu jezid, potom kaže Allahumma rabb hadi dawa i do kraja je dove ezanske kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme hadat lahu šefaati yawm al qiyama on je zaslužio šefaat moj na sudnjem pa je znači od razloga da čovjek zasluži šefaat uzvišenog Allaha za na sudnjem danu da traži poslaniku sallallahu alejhi ve selleme znači posebno mjesto kojemu pripada sallallahu alaihi wasallam, mimo ostalih ljudi. Mimo ostalih ljudi. Došli su, u šerijatu se navode dokazi koji ukazuju da je dozvoljeno približavati se, da dozvoljeno ovaj tevesul uzvišenom Allahu a na određene načine. Prvo, dozvoljeno se je približavati Allahu a njegovim imenima i njegovim svojstvima. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه A Allah ima lijepa imena. Allah ima najljepša imena. I vi ga zovite njima. A klonite se oni koji iskreću imena njegova. Koji ne vjeruju njegova imena. Klonite ih se. Jer mušici Mekke nisu vjerovali u mene, Allahova imena. Neka. Molim? Neka. Ne razumijem. Neka jesu, neka nisu. Jeste, jeste, upravo tako. Neka jesu, neka nisu. Nisu vjerovali. Jer kada je poslanik na Hudejbi napisao Bismillahirrahmanirrahim, kaže, ko je Rahman? Ne znamo mi to. Kažu, napiši Bismillah Allahumma. Nisu znali za imena određena, jel'i? pa su ih, pa su ih poricali. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور الصدر kako došlo u hadisku od Hakima i Ahmeda molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao ili si ga u knjizi objavio ili ga poučio nekom od svojih stvorenja ili ga sakrio u tajnosti kod sebe da ga niko drugi ne zna. Pa uzvišen je Allah ima imena koja je nama otkrio i to je ti 99 imena koja je spomenuta a, 81 u Kur'anu i 18 u Sunnetu, a ima imena za koja ljudi, kao što ima poslanika o kojima mi ništa ne znamo i nije muzvišen je Allah o njima govorio. O minhum melem naksu sali. Ima od poslanika o kojima ti nismo ništa pričali. Tako isto i po pitanju čega? Allahovi imena. Kaže Enes ibn Malik da je jedan čovjek jedne prilike proučio dovu Allahume inni es'eluke bi enne leke alhamd la ilaha illa ente Al almennan je Allahovo lijepo ime jer samo on ima pravo da pregovara ljudima. Pregovaranje kod čovjeka je pogrdno svojstvo. Svojstvo manjkavosti, krnjavosti. Ako do Allaha uzvišenog je to svojstvo potpunosti. Jer samo uzvišen Allah polaže pravo da bude gordi. A to ljudi šta? To je kod čovjeka pohvala ružna osobina. Ružna, ružna osobina. Ružna kod čovjeka osobina znači krnjavosti. Kaže, ti koji stvorio nebesa i zemlju, plemeniti i uzvišeni, živi i koji druge u životu održavaš. Ja te molim, pa je dobio. Pa je poslanik samo pitao, ko je taj koji je rekao tako i tako? kaže, tako mi, on ga učinu ruci, moja duša, on je dobio, kaže, sa najvećim Allahovim imenom, kojim kada se pozove, on se odazove i ako čovjek od njega nešto zatraži tim imenom, on mu da. I naravno, oko najvećeg Allahovog imena je razilaženje među učinjacima. Imaju jake predispozicije da to bude Allah. Da je to najveće Allahovo ime. Međutim, nije došlo jasno spomenuto u hadisu. Nego došlo ovako u, u dovi da se poslanik Al-Sar, tako došlo i mama je Budavude, kod Mađe, i kod drugih sa vjerovostanim lancem prenosilaca. I došao je kod Muslimo Dajiše, da je poslanik sa osam rekao, kada je usto noć dovio bi Allahume Rabbe, Džibrile u Mikaile, o Israfile, Fatile, Samavote, i dovio bi dovu koja je bila od dova na namazu, pa je približavao se, znači, Allahu njegovim šta? Plemenima ali svojstvima. Znači, dozvoriš približavati se gospodaru, a zaučati njegovim lijepim imenima i njegovim svojstvima. Allahum bi ilmike al gajb, wa kudretike ala al halq. Sve su to spomnjanja tako Allahovih, Allahovih svojstava. Drugo je da je dozvoljeno čovjeku da se približava svojim dobrim djelima od vjerovanja uzvišenog Allaha na prvom mjestu, kao kruna dijela, dobri, do ostavljana onoga što je zabranjeno. Do ostavljana onoga što je zabranjeno. Čovjek može ponekad zbog onoga što je ostavio, što je zabranjeno, što se u šarijetu čin, smatra postupkom i djelom, može dobiti Allahu, znači, i tražiti nešto od njega innehu kane ferikum min ibadi je kuluna rabbena amenna. Fagfir lena warhamna wa inta hajru rahimin. A, bila je jedna jedna skupina ljudi je govorila, ili kad su neki moji robovi govorili, rabbena amenna, mi vjerujemo. Fagfir lena, pa nam oprosti. Zbog čega nam oprosti? Zato zbog vjerovanja. Pa s tim dobrim dijelom obraćali se svome gospodaru i približavali, približavali mu se. Rabbena innena semjena munadijen i unadijenim iman. En aminu bi rabbikum fe amenna. Gospodar naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru, vjerujte u gospodar. Rabbena kfakferlena zrubena. Pa nam uprosti grijehe naše, kefirana se jatina, u teo fenaman, bravo. I čuo je drugog čovjeka koji dovi, a Allahumma inni as'aluka bi an ashhadu annaka anta la ilaha innaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio je Allah najvećim imenom kada nešto zatraži. Ovako, kada se spoje ova, ovi hadisi, onda se nađe zajedničko ime koje je šta spomenuto tim hadisima. I onda se iziđe sa zaključkom da bi to najprije moglo biti a, Allah, jeli, najveći Allah. Isto tako, a, njegovim dobrim djelima ovim, ako mogu kažem, praktičnim, vjerovanje je tako, djelo srca, ali djelo udova. Tako kao došlo u Hadisu Ibn Omara, da su trojica ljudi od naroda koji živjeli prije nas sakrili se u pećinu. Pa je jedna stijena pala na izlaz. Pa nisu mogli nikuda. Pa su dovili, jel tako, svojim, kažu, nema ništa nego iskreno djelo koje si uradio radi Allah. Pa je prvi rekao, ja sam imao šta? Radnika. Unajmio sam radnika koji je bio kod mene, radio i otišao prije što sam mu isplatio. Pa je došao nakon vremena i tražio svoju zaradu, svoju dnevnicu, svoju platu. A ovaj je čovjek kupio za te njegove pare i, i ovaj, radio tim njegovim parama, trgovao, sijao, kupovao krave dok nije znači ovaj umnožio taj imetak i dok to nije bilo silno bogatstvo. Pa je došao ovaj čovjek i otirao sve, ništa mu ostavio nije. Kaže, ovo je tvoje sve što vidiš, to je tvoje dnevnice od tvoga rada, ja sam to, znači, obrt sam vršio tim parama, pa je uzeo sve, kaže, ako sam to uradio gospodar zbog tebe, kaže, dozvoli nam da iziđemo iz ovoga u Pa se stijena malo pomjerila, ali ništa. Samo vidiš svjetlo. Pa je drugi rekao, gospodar moj, ja sam imao roditelje, stare, je tako? I jednog dana je zakasnio spašnjaka kući i donio je mlijeko. Djeca se prveću gladna, žena, da popiju nešto. Ljudi su rekli, koriste mlijeko kao hranu, a nije nikome htio dati dok roditelji se ne probude. A roditelji zaspali, da nije. Kaže, ako sam to radio zbog tebe, pa se stjena pomirila, pa su vidjeli nebo, ali opet ne može izaći. I treći je imao Amidžišnu, koja je, koju je htio, da se ne mora, pa nije mogao, nije htjela, dok nije došla u situaciju da je morala tražiti od njega. Pa kad je zatražila od njega para, evo da je rekao da će pa tako, udovoljiti, međutim, moram dozvoliti da učinu ono što je zabranjeno. Pa kad sam se, kaže, smjestio između njenih udova, kao što se muškarac smjesti između udova svoje supruge, rekla je, kaže, boj se Allaha i nemoj prekidati prsten moje nevinosti, kaže, bez bespravo. on je tvoj hak, ti nisi moj muž. Kaže, pa sam ustao, kaže, i ostavio je to i pare i nju da ide, je pustio, kaže, ako sam to uradio radi tebe, Pa se stijena pomila, pa su izišli. Ali tu treba iskreno djelo. To ne vrijedi, znači djela koja su, koja nisu rođena radi Allaha za uđel, i to je najbolji pokazatelj da mora djelo biti iskreno. I zamisliš sada sebe kada bi se ti našao negdje pod zemljom u rudniku, ne znam gdje, zatvoren, čime bi dovio, čime bi dovio Allah da izađeš. Nađi sebi jedno djelo za koje znaš da bi ga, ili pretpostavljaš velika pretpostavlja da bi ti ga uzvišen Allah primio, koji su radio samo radi njega. Bojim se da bi čovjek prevrtao danima i danima i da ne bi ni za što mogao ne garantovati, nego da kaže očekujem da bi ovo moglo proći. Ko bi bio iskren prema sebi svojim djelima. Ako sebe posmatra, je tako, kao unikatnog lika ovoga vremena, pa njegov grijeh je dobro djelo, je tako? On svoje grijehe smatra dobrim djelom. Isto tako, dova dobrog čovjeka. Je li dozvoljeno preko dobi dobrog čovjeka približiti se uzvišenom Allahu? Je li traži nešto od njega? dobrom, dobrom čovjeku. Da on tebi dobi. Koji živi, koji živi. Pa ne, mrtav ne može dobiti. Mrtav možeš odrast, koliko hoćeš, on te ne čuje, ni ti pomaže. Znači, da tebi neko, da tebi neko čini dobu Allahu, znači, za tebe kao što je onaj čovjek došao poslanika sa osaname, pa rekao Allahu poslaniće, su, ovaj, suša sve uništi, sve žega, sve spalila. A poslanik sam na mimberu petkom. Ti su Enesa. Pa je digao poslanik sa ruke i dobio. Pa je padala do narednog petka. Kiša. Kaže, Enes nema na nebu ni oblaka, ni oblačka. Kaže, pa je pa su oblaci počeli nadirati, kaže, dok nisu nas natkrili, kaže, pa i do narednog, kaže, sedam dana je, nismo sunca vidjeli. Pa je naredne sedmice došao ponovo isti čovjek, isti ili drugi. Kako došlo li vajati? Allah posljednič kaže, uništi kiša sve. Dovio Allah da, da us... Pa je poslanik dovio, kaže Allah, dragi, oko nas, a ne na nas. Na proplanke i na, e, znači, pa je, kaže, stvorio se u Medini, ona je kao prsten, kao obruč nekakav. Na Medinu ništa ne pada, nego okolo pada. Pa je dovio, znači, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, pa da neko dovi za čovjeka, u tome nema smetnje, znači da traži nešto da laha za nekoga, da, mi, da čovjek dovi za svoga brata muslimana, da tako kao došlo u Adisu, da Melek kaže i tebi šta? Isto. I tebi isto. I tebi isto. Što se tiče teosula preko poslanika, sallallahu alaihi sallam, do uzvišenog Allah. Je li dozvoljeno taj teosul učiniti? Dozvoljeno je. Kako je dozvoljeno? Dozvoljeno je približavati se uzvišenom Allahu i nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi sallam, preko poslanika, Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, u smislu da kažeš gospodar moj zbog moga imana i vjerovanja i moje pokornosti tvome poslaniku i tako. Jel redu? Pa ti se obraćaš uzvišenom Allahu zbog, a to je dobro dijelo, to je najbolji dobri dijelo, jel tako? Vjerovanje uzvišenog Allaha i vjerovanje u poslanika sa osrme i sljeđenje jednog sunneta. Znači, to je od najboljih dobrih dobrih dijela. Pa u tome nema znači, nikakve smetnje, i tražiti od uzvišnog Allaha šefat. Znači, tražimo od uzvišnog Allaha šefat poslanika sa Ne tražimo od poslanika sa za šefat. Jedan poslanik sa Allaha ne može dati, ni ne može činiti šefat, osim ako uzvišeni Allah bude zadovoljen. Je tako? Jer jedan od uslova šefata je šta? Da uzvišeni Allah bude zadovoljen sa šefađijom i onim kome se čini šta? Šefat onaj kome se čini šefa. Pa je Omer je radi Allah, ono kako došlo u Buhari u Sahihu, kažu, kaže gospodaru, kaže, ovaj, kada je, kaže gospodar naš, kada nam je bila suša, kaže, mi smo, kaže, tražili preko tebe od poslanika sa osrame. Pa tražili smo e, preko poslanika sa osrame od tebe. Znači, dova poslanika. Kaže, pa sad tražimo preko, preko njegovog amiđe Abbas. Znači, preko dove njegove da on dobi, a ne da ga učiniš posljednikom iz sebe i koga? I uzvišenog Allaha, tabarake, oteala. Pa da dovi dobar čovjek ljudima, ovaj, je tako, za ljude i da se traži dova, iako ne bi trebalo biti, kad god nekoga vidiš, dobim. Koga god vidiš, dobim. Dovi sam sebi. Ali da ponekad neko kaže, neko me ne bi smetalo. Došlo u hadisu da je rekao šta poslanik Omeru, kada je krenuo umro, tako. Ne moram zaboraviti u dobi. Iako je hadis, ha, hadis je poslabio. Ali u osnovi, znači, nema u tome zabrane. Kod Arapa je običaj da god vidi, dok, dok te vidi posela, ne kažeš, dobi Dobi mi. Ne treba. Dobi sam se živi. A ako ima nekakva potreba, znači, ne smeta da neko dobi i moli stvoriti na tabarek, da u tome nema nikakve smetnje. Dobro. Teberuk. Teberuk je šta? Traženje bereket. Traženje bereket. Teberuk je traženje, znači bereketa. A preko nečega što je beričet. Bereket može biti bereket može biti vezan za mjesto. Kao što je šta? Ovo ime. Šam. Šam. Subhanalladhi asra bi abdihi lejlan min al mesjidil haram ila al mesjidil aqsa alladhi barakna haula. Allah je učinio bereket oko i gdje god se u Kur'anu spominje a, blagoslovljena zemlja, to je šam. Odnosi se na šam. Ilum ordillati barek na fiha, dok se spomene zemlja blagoslovljena, misli se na šam. Pa je šam blagoslovljena zemlja inne evvele bejtin vodijalin nas lelledi bi bekete mubaraken Ohudel min alemin. Prvi hram koji je podignut za ljude je onaj koji je u Bekki, u Mekki. Hudel min nas. Mubarake, blagoslovljen. Pa su mjesta koja su blagoslovljena i za ovaj blagoslov treba šta? Treba dokaz. Da kažeš da je neko mjesto blagoslovljeno, i da je posebno vrijedno i tako dalje, za to mora biti ispravan argument u protivnom, ne može se ne može se šta? Smatrati blagoslovljeno. Ne može smatrati blagoslovljeno. Može biti vezan za ljude. Obarak na alejhi wa ala ishaf. I učinili smo njega blagoslovljenim i ishak. Koga njega? Ibrahim a.s. Učinili smo blagoslovljenim njih dvojicu. O kile ja nuh bit bi salamin minna wa barakatina alejke wa ala umemim mimemma. Kaže uzvišeni Allah o nuhu bi rečeno iskrcaj se s pozdravom našim i blagoslovima tebi i narodima koji su s tobom. Kalu eta'ađabine min emrillah, rahmetullahi obarakjatu alaikum ahlul bejt. Kaže, zar se ti čudiš Allahovoj moći, njegove odredbe? Allahova milost i njegov, njegovi blagoslovi neka su vama obitelji vjerovjesnička. Ili obitelji vjerovjesničko. Koji obitelj? Porodici čijoj? Porodici Ibrahimov. Porodici Ibrahimov. On je inna Muhammedun Međid. On je dostojan hvale i on je plemenit. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ i učinio me blagoslovljenim gdje god da bio. Koga? Hm? Isa alaih salam. Učinio me blagoslovljenim gdje god, učinio me blagoslovljenim gdje god da bio. Pa je taj blagoslov, znači ponekad vezan za koga? Za ljude. Ponekad je vezan za zikr koji se tiče spomena uzvišenog Allaha za ođer. Uzvišen Allah za ođer kaže fe ida dehaltum bujuten feselnimu ala enfusikum tehijeten min indi Allahi mubaraketan tajibe. A kada uđete u kuće, vi poselamite sami sebe. Misli se poselamite koga? U kućane. Jer kad poselamiš u kućana, on će tebe poselamiti, pa ispadne kao da stišta sam. Kao čovjek koji šta? proklinje svoje roditelje. Kažu, kako će svoje proklinje? Kaže, proklinje roditelje drugog čovjeka ili vrijeđa, pa on uvrijedi njegove roditelje, pa ispadne kao da je on sam vrijeđao šta svoje roditelje, ali on je to šta? Uzročio. Fe da dehaltum bujuten, fe sellimu ala enfusikum, poselamite kućane, tehijete im billahi mubaraketen tajibe. Pozdravom od Allaha propisanim blagoslovljen. Blagoslovljen. Ja ne znam, kod nas negdje ima pravilo, ne znamo dakle dođe, iz izvora Šerijetski nije sigurno, a to je da čovjek kad ulazi u svoju kuću da ne selami on. U svojoj kući. U druge da, ali u svojoj kući nema selama. Jeste čuli za to? Ako niste čuli, nemojte ni pričati, nemojte dalje prenositi. Jer ne treba oživljavati, oživljavati je tako nešto što je zamrlo, a treba je da zamre. Čovjek pozivio, najpreći su, najpreća je tvoja porodica da im selam nazoveš, preći nego drugi. Ali kaže, kad ulaziš, ja sam to slušao od, od starijih ljudi. Kažu, da, selam svugi, ali ne u kući svojoj. U kući svojoj nema, nema selama. Merhaba ne znam šta bi kazao čovjek, tako. ali selama nema, u kući svoje nema čega. Nema selama. Hada zikrum mubarakum enzelna. Ovo je, ovaj Kur'an je opomena blagoslovna. Ovaj Kur'an je opomena blagoslovljena. Pa zar ga vi poričete? Pa zar ga vi poričete? Pa je blagoslovljeni su, znači, nešto od zikrova koji se tiču ovdje Kur'an je zikr, tako? Ovaj, hada zikru mubara. Selam koji je uzvišen. I drugo što se navodi u tom smislu. A što se tiče poslanika, sallam sallam, on je blagoslovljen blagoslovljena je njegova njegovo njegovo biće njegovo tijelo komplet. i to vredi za poslanike i ne vredi za druge ljude znači blagoslov se traži od, može se tražiti preko poslanika ili od post, ne preko nego od poslanika ali ne može se tražiti od drugih od drugih ljudi a što ukazuje i sve ono što je bilo vezano za poslanika sa osnovim, iako bilo odvojeno od njega. Iako bilo šta odvojeno od njega. Poslanica ošišao se i ostala kosa. Da tako se blagoslovila. Iako je odvojena. Blagoslovila. Iako je odvojena. Jer je bila, znači, vezana. Da, dobro, imao poslanik ogrtač. I oblačio li skinoga. ga. U bareći Yes. Doticalo je šta? Dobro. Ti danas nađeš dlaku poslanika za osam. Kažem, čovjek, kaže, ja sam se, nikad se, kaže, u životu nisam isplakao, kao, kaže, kad su nam donijeli, kaže, posudu, a, staklenu i u njoj dlaka poslanika. Kaže, mi smo se polomili potirajući. Ali opet nismo potirao šta? A dokazati da je to dlaka poslanika, samo sam ne Lakše ti je naučiti devet hadijski zbirki na pamet. S lancima prenosilaca. Dokaza da je to dlaka poslanika, samo sam to je otprilike nemoguće. I to danas ima tako u određenim krugovima, nosaju ta se tako premješta s mjesta na mjesto, ta posuda i tako dalje. Međutim, ispravno je da od poslanika sa ništa nije ostalo da bi se moglo potvrditi da je to. Ne kažemo da nema ništa na zemlji, to Allah zna. Ono što ne znam, ne možemo govoriti. Međutim, da se može potvrditi da je to, da to, da je to, da to pripada poslaniku sa ostalim, to je to je, jel tako, jako tiško. Kada je umro Abdullah ibn Bejb Sarul. Je li ga poslanik umotao u svoje, svoj džube, u svoj grtač? Umotao. Umotao ga u svoj grtač. Revanširao mu se. Ko zna zašto? To što je tražio ono, poslanik ono, da ga udari. Nije, nije. Nije to. Kada je zaroben El Abbas, Amidža poslanika na Bedru. Doveli su ga i on je tražio za njega kamis. Mi je prevodimo kamis košulja. Košulja je danas kamis kod Arapa. Među kamis je kod bila odjeća više lična djelabi. Možda mogla ima dugban napred i tako da je Uglavnom više lična djelabi da u klasičnoj košulji koju mi danas oblačimo. Pa je gledao da njemu nađe odgovarajuću odjeću, halinku, Pa nije vidio nego na Abdullah ibn ibn Brselun. Pa je ovaj skinuo i dao. Pa je Amidža to obukao, pa mu se poslanik sad revanširao kada je umro. To je bilo prije zabrane da se u naficima klanja dženaza, umotao ga i spustio ga u kapu. Umotao ga u svoje šta? U svoje džube. <clears throat> Pa je sve što se tiče poslanika za osreme je barem njegova pljuvačka, njegovo tijelo. Sav je bio Mubarek. Tako, s toga se navodi čak da je Abdullah ibn Zubair da je popio krv od hijjame poslanika. Ili kaže, bace ovo niko neće vidjeti od hijjame. Pa je otišao, kaže, jesi bacio, jesam, kaže, ovo poslanik gdje niko ne vidi. A poslanik ga pogleda, kaže, da nisi popio. <laughs> kaže, kaže, teško ti se. Ali je hadis, ha? hadis, oko hadisa bi se dalo naglabati, da li bi, da li bi mogao dobiti prolaz do Uglavnom, sve što je došlo od poslanika, sa njegovo tijelo je šta? Njegovo tijelo je Mubarek, sallallahu ala rasulillah. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, kada je poslanik, sallallahu sallam, je bio bolestan, a kada je bio bolestan, učio je sebi dvije zadnje sure iz Kur'ana, Felek Nas, pa bi se potirao. Pa kaže, kada više nije mogao, kaže, ja sam, kaže, učila na njegove ruke i potirala ga, kaže, njegovim rukama, kaže, očekujući blagoslovo ti ruku. Potirujući poslanika, sa osreme, je tako? Kaže, potirala sam po njegovom, po njegovom tijelu. I uzimali su ljudi ruke poslanika sa osrame i znači a, njima prelazili preko svoga lice, preko svoga, preko svoga tijela zbog bereketa. Pa kaže Buđu Hajfe, pa sam kaže uzio njegovu lup, a ona kaže hladnija od, od snijega, od leda. Ja kaže, ljepšeg mirisa miska ljepšeg mirisa od miska. Pa je taj bereket bio dozvoljen samo preko poslanika. Samo dobro. Zašto nije dozvoljeno da mi potiremo po tijelu Ebu Bekra? Ebu Bekra, čovjek, Mubarek, Insan, u smislu je tako njegove vjere i njegovog... Došlo da, da kad se ima Ebu Bekra stavio da jedan ta svaga ima umeta da bi prevagnuo šta? To su riječi Omera, to nije hadis. Hadis se daje u tom smislu. Riječ je to od Omera, došlo da Omer tako rekao. Međutim, Omer nije potirao po Ni Osman, ni Alija. Nije došlo jednog dana Omer, Osman i Alija kaže, hajde mu Bekre da te potanemo i da mu barećimo. Nije to niko radio. Niti je iko da saba potirao po deseterici koji su obladani Te Džennete ljudi hoda po zemlji i znaš da će biti u džennetu sigurno. Pa što, što ne bi mogao bar potrati po njemu radi bereketa? Ne može. Ne može zato što vjera nije po, nije po emocijama, nego je po dokazu. Pa nema, znači, potiranja, nego po poslaniku, sa osaname, ili nečim što je vezano za njega, a kažemo, na našem slučaju, jedino što znamo od poslanika, sa znamo, gdje je njegov kabor. To znamo sigurno. A i kuće gdje je bila poslanika u Mekisa, gdje je bila kuća, šta je bila, i da znamo gdje je bila kuća. Tu se je promijenilo građevina i građevina na tom mjestu. Tako. Isto tako, bereket je poslanika, sa osaname, u njegovom poslanstvu. U njegovom dostavljanju risale uzvišenog Allaha čovječanstvu i izvođenju ljudi iz tmina na, na svjetlo. To je bereket. I to je najveći bereket. I zbog toga je primarno poslan. Tačno, do, bilo je dozvore potrati po poslaniku, sa sveme, njegova pljuvačka da, ne znam, izleči čovjeka kao Ali, što je bilo Salijom na dan Hajbera, kada mu je pljucno u oko, sa sveme. Međutim, nije prevashodno zbog toga poslan, sa Poslan je upravo zbog, zbog risale, znači da dostavi ljudima poslanicu gospodara Azuđel i da se ljudi a, da se ljudi povode za poslanikom sa osrme i da ga slijede. Pa su bereke za zaslužili stanovnici Medine, Medine medinjani koji su stedili poslanika sa koji su ugostili Allahov poslanika sa prijavatili ga kao muhađira u, u, u Medini, kada je došao iz Mekke, stali uz njega, I poslanik ostao jedan od njih, nije htio nakon oslobođenja Mekke ostati u Mekke, nego se vra... A, a svi se mu, Ensar je pobojane, gotovo. Oslobođena Mekka, kaže, to je to, Allaho poslanik se ostaje u Mekke. Kaže, ljudi su košulja, a kaže, vi ste, šta? Pod košulj. Ne može biti odjeća koja je vanjska, nikako mehka i nježna, i, blis, i bliska čovjekovom tijelu kao što je šta? Ona prva, je l' tako, prva odjeća koju imaš pamučna, da bude mehka, da bude, e, to su, ensarije su prvi, oni su u prvom redu, u prvom planu, pa nakon toga dolaze ko, šta? Drugi, drugi ljudi. Pa su veliki bereketi, bereketi Medine se osti dan danas i oči su sudnji dan. Nikad neće nestaje bereketi zbog boravka poslanika sa na tom mjestu i zbog dove njegove, a, a, a, zbog dove njegove šta? Zbog dove njegove mm, sunicima Medine. Jer dova, a, kada je Sad ibn Vakas, kada je neprilike osjetio da je šta? Da je malo iznad drugih ljudi. I jeste, tako i bude. Nemamo ništa, jel tako, kad čovjek koji zaslužuje to osjeti, Allah te blagoslovio. Pa je poslanik se tijelo da on je odgajao ashabe. Kaže, kaže, innema turzahune bi duafaikum, bi davatihim o salatihim o ihlasihim. Kaže, vi bivate, kaže, obskrbljeni, kaže, sa vašim slabićima, sa njihovim domama i njihovim namazima i njihovom iskrenošću. Dok toga vas odviše Allah obskrbljen. Pa kako da mislite kada je, šta onda mislite od ovih poslanika, sa osame, a, njegovom, jeli, njegovom, njegovom ummetu. Pa čovjek može imati pri sebi, može biti, imati pri sebi bereketa, može biti mu bareć, ali ne možemo ni za koga kazati da je šta. Mubarek insan, da je da garantujemo mi da je on uspio, da je tako da ne, To je, je tako, a, to zna samo uzvišen Allah za žel. Osam ako mi imamo znači, dokaz za nekoga, da je on živio i preselio na, na dinima. Nastavit ćemo u narednom predavanju. Allah, ta'ala, sallam, Muhammed, wa ala, sallam.